Проте, коли зачіпають щось ширше, Сергій або обриває їх, або вдає заклопотаність і виходить до сусідньої кімнати. Клава не стає ні на той, ні на той бік, але, видно, думкою підтримує Рубана. Зараза ти, по її ж поклаваному сказала Ірина і пішла до свого столу. Через той чоловік тебе покинув. Я його покинула, ані трохи не ніяковіючи і не ображаючись, відказала Клава. Бо ж засох у рядових інженерах. А яка в рядового інженера зарплата? Клава сподівалася на підтримку, але Рубан схилився над столом і заходився щось писати. Водив пером повільно, писав старанно. За годину підійшов до вірші. На начальничок простягнув кілька аркушів з учнівського зошита. Щоб не сказав, що через твою голову. Якщо не вмієш нічого добиватися для підлеглих, я піду сам. Івша прочитав їх, поклав на край столу. Тож пише заяву на квартиру на шести сторінках. Її ніхто не захоче читати. Треба коротко, стисло, головну суть. А тут і є суть. Скільки сусідів, які умови, метраж, клозет на 18 душ. Те додається в актах обстеження. Річ який мудрий. Побачу, як ти собі проситимеш. Ірша, хоч працював в інституті третій рік, собі нічого не просив. Зарубана до інститутського керівництва ходив аж тричі. Раз сам, двічі його ганяв туди рубам. Там ірші щось обіцяли, але Рубан не вірив, що його начальничок може вибити щось у начальників вищих і тепер ішов сам. Він живе в малесенькій кімнаті в комунальній квартирі. Але це вельми незручно, надто через те ж каліцтво. І у відділі йому співчували всі. Він пішов, і його не було більше години. Зненацька задзвонив телефон. Юрша зняв трубку, проте довго не міг нічого второпати. В трубці булькотіло, бубоніло, хтось на нього кричав, хтось ганив, а хто й завіщо збагнути не міг. Хто це такий? Нарешті втиснувся в той голос, крикнув і собі, бо подумав, що його знову розігрують. Майдан говорить, гаркнуло в трубці. Розпустили своїх працівників. Ходять палицями зуби вибивають. Ірша бачив, що на нього пильно дивиться Ірина, і що вона чує всю розмову, ніяковів сердився і не знав, що йому робити. Розумів, що втрачав у її очах і вклавених дуже багато як керівник і як людина, але боявся й заперечити директору. Хто ходить, якими палицями? обережно одвертаючись, запитав він. Ваш рубан. Ви візьміть його в руки, ви ж якийсь начальничок. Ірші здалося, що Ірина дивиться на нього з презирством, і штрикнуло те майже рубанове начальничок. Я маленький начальничок, врешті зважився він і злякався металу, який продзвенів у власному голосі. А ви великий. Га, так ви там усі такі. Ти ще мені будеш іронізувати? Ти мене навчатимеш, то я ж. У трубці кавкнуло і крик обірвався. Почувся довгий гудок. Ірша тримав її в руці, не зважуючись покласти на важіль, неначе звідти міг виглянути сам директор.